Jajemaf, sexta kolup, xapta, jexu, chep. Jajema, festa, kovlu, xepta, yexur, kiep. Jajema, fsetka, kworukas, xepta, yuxur, kiep. Jajema, fsekta, koluk, xepta, jexur, jep. acepta Jekusu, Jejema, Fasekata, No sé hablar del diablo, no lo he visto, nada más que sentí pesadilla en el sueño. En el sueño vi una persona. Cuando soñaba parecía igual que un kawaska Kujujevna kami asexual tau sajeksta sa asexual kawaska awatau sa Kujujevna kwami asexur taf sa sa asek jusur kwakważka har avatasva. Kjujefna ktwami. Asek sur tau sajekstasa. Asek sur kwałaszkar awatausa. Kjujefna kami. Asek sur tau ja jetksa sa. Asek sur kałaskar awatasa. Kjujefna kami sexur tav sa yeksta sa. Kijefina tigami sexur tav sa yeksta sa sexur kavashka avatiza. Fna takwami asekusur kau sa jekami a ta aseksur sa aseksur kawaska awatawaska. Turze, natkami, Asexu, Asekusur, Kawasaka, Awatakasua. Cuando despertaba empezaba a gritar, estaba muerte de miedo, muerte de miedo. Kiepaluk va kukta yekva tapta tapsek tovsa. Jepaluk kwa kukta, jekwaz tapta. Tapsak, Tosa. palukwa kukuta, was tapata, tapsek tawasa. Kjapalukwa kukta, jektwas taptas, tapsek tausa. Ki kwa kwapatu, jekwawas tapta, tepsu tosa. paluki kewa keu keta, jekewas tapta, tapesek tosa Ki jepaluki kiwa, kukita kizewas, tapita, tapsek, tovsa. Kiepaluk, kwa kukta, jekwas, tapta, tapsek, towsa. Kiepaluk, kwa kukta, jekwas, tapta, tapsek, towsa. Kiepaluk, kwa kukta, jekwas, tapta, tapsek, towsa. Kuzepaluk, kwa kukta, jekwas, tapta, tapsek, tovsa. Kipalukwa, Kuktai, Ekwas, Tapta, Tapsek, Tosa. Ayayema, Tseksep, Kaknana. Ayayema Tseksekfanan. Ayayema Tseksekfanan. Ayayema Tseksekfanan. Ayayema Tseksekfanan. Ayayema Tseksekfanan. Ayayema fanana.